Trend radio. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Zeleni telefon je spreman naravno za vas. U studiju pozdravljam eh, Mariju Ražnjević, eh, koordinatoricu pri Zelenom telefonu, a uz nas je i Damir Basaras, peleolog. Dobro nam došli. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan želim. Eh, Marija, vi ste najpozvaniji odgovoriti na uvodno pitanje u emisiji koji su najčešće prijavljivani okolišni problemi na Zelenom telefonu, čisto da se podsjetimo i nakon prve emisije. Da, e, mi inače pozive, odnosno prijave na zelenom telefonu zaprimamo u 13 kategorija. E, jedna od tih kategorija se posebno ističe, to je kategorija otpad. E, znači, unazad, znači do, kada se vratimo do 1999. kada je Ekopan postao članicom mreže zelenih telefona, otprilike svake godine, znači do danas, se negdje na godišnjoj razini 40% sveukupno zaprimljenih prijava odnosi upravo na problem otpada. Mhm, prije svega. No, e, isto tako e, da se ne bi pitali slušatelji koji su možda upravo od sada uz nas, ponovimo broj telefona vaše službe i kada i zašto vas zvati, e, a zbog čega obično ljudi i ne zovu, a mogli bi. Pa evo, znači za svaki problem, ne samo vezano za otpad, nego općenito e, svaki problem e, vezan za zaštitu okoliša i prirode mogu nam se javiti na 072123456, to je broj našeg zelenog mhm. telefona. E, mogu nam se javiti putem našeg weba, imamo i znači na Facebooku, putem maila, ali dobro, možda je najzgodnije. Zapravo nekako prateći naše statistike, najveći broj poziva zaprimamo na upravo na telefon, tako da evo možda je to građanima nekako najzgodnije. Ehm, mogu nam se zapravo javiti ne samo da prijave neki problem, mogu se javiti ako imaju nekakav upit, ako ih zanima nekakva informacija. E, tako evo recimo vezano za otpad koji je tema naše današnje emisije, e, moramo istaknuti kako e, zadnjih nekoliko godina građani sve više zapravo zovu ne samo da bi prijavili divlja odlagališta mm otpada, nego isto tako zanimaju ih gdje mogu odložiti određene vrste otpada, odnosno kako pravilno zbrinuti otpad. Dobro, isto tako me zanima vjerujem da ima i onih koji nepotrebno zovu. Kako to rješavate? Pa uvijek ima, da, nađe se i neka takva prijava gdje zapravo obično su tu problem neki onako loši međususjedski odnosi. A to sam si pretpostavila. Da, da, <laughs> da, pa zovu iz tih razloga, ali dobro, to se ovaj, budući da mi pokušavamo dobiti što više informacija, onda dakle jednostavno kroz razgovor s njima utvrdimo dakle da li se radi o nekakvim takvim stvarima ili je zbilja prijava koja ima svrhu. Ima, da, ima neku težinu, da. Ok, e, slušatelji ove emisije mogu nas, osim za, e, na broj koji ste rekli, mogu nas nazvati direktno u emisiju e, i to na besplatni broj telefona 0851 60 i porazgovarati sa Marijom, a zašto ne možda i evo sa Damirom. Konkretno, do, do, koju do tada pitam i sljedeće. Postoje naime, postoji naime problem otpada, to jest divljih odlagališta, tu ćemo sva svakako uključiti e, i našeg e, gosta, to jest vašeg gosta. Tako je. <laughs> E, da, evo, inače znamo da je e, divljih odlagališta ima posvuda. E, obično nam građani prijavljuju, ne znam, ono što im je najvidljivije negdje uz ceste ili ako, e, ne znam, idu na neke izlete po šumama i slično, pa prijavljuju dakle divlja odlagališta koje su uočili tamo. Ali smo svjesni da otpada zapravo ima posvuda mhm. i u razgovoru sa članovima planinarskog društva, evo, dobili smo informaciju kako ne samo planinari, nego i speleolozi Eh, kada su na terenu vrlo često nailaze na otpad, eh, tako da evo razlog tome je eh, naše zapravo pozivanje danas u gosti speleologa Damira da nam on kaže nešto više zapravo o svom tom otpadu na kojeg nailaze u, svakodnevnom, u terenskom radu. Upravo tako. Damir je rekao da bi mogao o ovoj temi jedno dvije emisije za redom. Damire. Pa to je toliko kompleksan problem u speologiji i općenito u planinarstvu da bi stvarno mogli pričati o tome danima i tjednima. Mm Mislim da e, samo probamo spoznati o čem se ovdje radi, da u čem je osnova baza problema. Baza problema je upravo odlaganju otpada, na mjesta gdje nama nisu vidljivi. Znači davno smo prije bacali otpad u šumu, mhm. onda smo nekakvim zakonskim aktima uspjeli dobar dio tih odlagališta sanirati i to jer je to prilično dostupno. Dok su sve ispeloški objekti, znači špilje i jame, ljudima nedostupni i kada se baci otpad ljudi misle da se to ne vidi. Mhm. A koji tu problem radimo? Znači moramo biti svjesni da živimo na jednom krškom području gdje se sva voda procjeđuje preko tog otpada direktno u naše vodonosnike i u vodu koju pijemo u svakodnevnom životu. Za ovako za spomenut postoji jedna inicijativa čisto podzemlje u Hrvatskoj koja je počela popisivati sve speleološke objekte zagađene raznim oblicima otpada. U Hrvatskoj imamo tako poznatih 500 divljih deponija. 500? 500, a u Karlovačkoj županiji imamo samo 80 špilja ili jama koje su zagađene raznim vrstama otpada. Od komunalnog otpada, klaoničkog otpada, medicinskog otpada, do svih oblika šta si možete zamisliti. Najveći problem mhm. su tu, ja bih ih nazvao poduzetnici, koji ne zbrinjavaju otpad na kvalitetan način, nego ih jednostavno istresu negdje u neku jamu. Da, u stvari, e, zadnja vijest kazuje ovako, današnja vijest. E, okolica Ogulina, odnosno okolne šume i proplanci prepuni su smeća koje odbacuju nesavjesni građani. Komentari, da li se mi e, ovdje konkretno držimo samo Karlovca ili cijelog našeg područja ili kako? E, mi, e, odnosno Ekopan, zeleni telefon Ekopana osim Karlovačke županije pokriva i Ličko-senjsku županiju. E, vezano za ovaj problem otpada u Ogulinu koji ste spomenuli, ja sam htjela baš u nastavku e, napomenuti mm, građanima, sam <laughs> slušateljima, da budući da je objavljeno u medijima, vjerujem da je evo, već većina upoznata s time da ako imaju ikakve informacije, naročito one vezane za točne lokacije gdje se otpad nalazi, da nam dojave ili sad izravnu emisiju ili na naš e, broj zelenog telefona e, jer to je zapravo ključno, zapravo točna lokacija je zapravo ona ključna informacija da bi se moglo postupiti po prijavi, da bi se nešto moglo učiniti, tako je. E, možemo svakako upitati još i naše gosta sljedeće o otpadu u podzemlju u stvari ne znamo ništa. Spomenulo se sada okvirno koliko je zbilja problematič, ta problematika pa ajmo ta problematika vrlo izražena i vrlo je opasno po budućnost u principu naših življenja. Zbog čega? Jer u, u špiljama jama vladaju, specifični uvjeti i taj otpad se ne e, razgrađuje brzinom kojim se razgrađuje vani, nego stotinama i desetljećima. Jednostavno sustavno zagađuje naše vodotoke. Kada će se dogoditi neki veći ekološki incident, to, to je samo pitanje vremena, dogodit će se. Znači mi sustavno na nekim dijelovima pijemo zagađenu vodu i to se zna, ali jednostavno se ništa ne poduzima. Gdje su problemi? Problemi su u neprovođenju znači zakona i nepostupanju po prijavama. Mi smo već u nekoliko, u nekoliko navrata prijavljivali kao spelozi, kao članovi udruga nekakve ekološke incidente i sve zapinje na provođenju znači istraga o, o traženju počinitelja konkretnog i kažnjavanju počinitelja. E, dobro, e, kako u stvari, evo, osim ako nema i Marija pitanje za naše gosta, jer pozvat ću vas ponovo, slobodno nazovite šezdeset To možete učiniti sada, besplatni je broj telefona, još jedan put ponavljam, jedan direktno vas spajamo u emisiju, ako imate za nas pravo pitanje. Kakav komentar, e, evo, možda samog Damira pitati, kako riješiti sve ovo? Da li imate neko rješenje, da li ste razgovarali unutar društva, E, planinarskog, speleolozi međusobno, da li ste u kontaktu dovoljnom sa Marijom i sa udrugom? Pa u principu sve te udruge koje se bave nekim ekološkim problemima međusobno surađuju na nekakvim javnim tribinama i e, sudionici smo razno raznih programa i pokušavamo e, iskonski promijeniti znači svijest ljudi o tom problemu kažnjavati je jedna stvar koju treba provoditi, ali sustavnom edukacijom možemo samo riješiti problem. Počeš u vrtićima, osnovnim školama, srednjim školama i samim svijest ljudi. Jer ako vi promijenite svijest jednog dječaka ili djevojčicu u vrtiću i ako on roditeljima kaže da nije dobro bacati u špilju jame otpad, oni će istovremeno promijeniti svoju svijest. E, imamo poziv. E, lijepi pozdrav tko nas zove. E, dobar, dan. Branka Latin zove iz Lijepi pozdrav Branka. Inače se godinama bavim gljivarstvom i često sam u šumi. Mhm. I ono što se u šumama nalazi je prestrašno. No međutim postoji još jedan veliki problem. Nekontrolirana sjeća šuma. Mhm, mhm. E, ne samo dobro, ok, odvezu drva, ali ostave ono kiće, ono, one e, grane što im ne treba, ono sitno. To niko ne čisti, to ostaje a osim toga e, tu oko e, male jelse e, su cijeli kompleksi šuma nestali. To su bila tako bogata nalazišta gljiva. Kad nigdje niste imali, tu ste našli. Dakle, ne samo da je uništena šuma, uništen je i gljiv, gljivarski svijet. Gospođo Branka, konkretno pitanje? Pa konkretno pitanje, ja znam da su to privatne šume ali niti u privatnim šumama ne bi se smjela e, dozvoliti ta nekontrolirana sme, e, sjeća mhm. i bacanje raznog otpada od starih automobila e, ja sam znala nalaziti ovaj karnistre sa starim nekakvim uljem ko zna kakvim kemikalijama metala građevinskog otpada prestrašno da li to netko obilazi ili jedino i isključivo na dojavu? Hvala vam lijepo gospođo Branka na javljenju. Molim. Lijepi pozdrav. Evo Marija. Da, evo gospođa Branka je zapravo istaknula e, dva najčešća problema koja i mi e, dobivamo u svojim prijavama. Znači to je upravo ta sjeća i naravno otpad opet. E, vezano za otpad, evo ono što ja mogu istaknuti je da bez obzira o čijoj se šumi radi, otpad postoje zapravo zakonske odredbe koje se odnose na nepropisno odloženi otpad kojega je dužano otkloniti vlasnik ili ukoliko ga on sam ne otkloni onda će to učiniti jedinica lokalne samouprave na, se, na čijem se području nalazi samo odlagalište, a račun će na kraju ispostaviti vlasniku. Tako da e, isto tako gospođa Branka je pitala da li to netko obilazi. Evo iskreno nisam sigurna, po onim prijavama koje mi zaprimamo zapravo ispada da e, u biti jedini koji nama dojavljuju takav problem to su upravo znači građani koji odlaze u šume i koji znači primjećuju to i tada nam dojave. No naravno bit ćemo pametni nakon ove emisije ako nismo tijekom emisije baš ono e, pri e, čistom rješenju no preporučujem gospođi Branki da bude blizu vas da nazove telefon e, dodatno i vaš ne samo ovaj našu studiju. Kratka glazbena pauza nastavljamo brzo dalje. sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. I mi nemamo puno vremena, idemo dalje biti konkretni. E, Marija, e, zelena čistka u Karlovcu, Objasnimo čemu se e, radi. Općenito, evo, zelena čistka, jedan od načina na koji se ovaj, na globalnoj razini borimo svi skupa protiv tih divljih odlagališta otpada. Mhm to je zapravo zelena čistka je jedna jednodnevna akcija čišćenja divljih odlagališta otpada. To je zapravo najveći ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj uh kojim na razini Hrvatske rukovodi odnosno koordinira udruga Žmergo iz Opatije. Uh, i um, to je zapravo um, dio globalnog pokreta pod nazivom Let's Do It uh, koji je krenuo od 2008. godine iz Estonije i danas evo u njemu sudjeluje uh, čak 112 zemalja. U Hrvatskoj se provodi od 2012. godine, ovo je znači peta godina za redom kad se provodi. A u Karlovcu jednako tako? Mhm. Provodi se da, samo što zapravo cilj je da svako područje očisti svoj dio i da se tako zajednički očisti zapravo cijeli planet. Mhm. Uh, uh, svake godine sudjeluje sve veći broj uh, volontera, svake godine se uspjeva očistiti sve više i više tona tih divljih odlagališta otpada. Evo recimo podatak za 2015. sam uspjela dobiti od kolegica iz udruge Žmergo da je s područja Karlovačke županije su sudjelovali i gradovi Slunj, Ozalj, Ogulin, Generalski stol i Saborsko. Sudjelovalo je ukupno 280 volontera i očišćeno je oko 20 tona nepropisno odloženog otpada. Također je i velik broj škola sudjelovao i zapravo sudjeluje mhm. svake godine, što je pohvalno, evo da i naši najmlađi sudjeluju u tome, baš kao što je Damir istaknuo, možda je najbolje krenut od tih najmlađih, jer oni su onako vrlo spremni na, na takve stvari, a ujedno i potiču roditelje, tako da evo. Uglavnom, za 2016. godinu, za sad, evo, informacije koje sam uspjela dobiti da su za sad prijavljeni gradovi Ozalj i Slunj, dakle oni su redoviti svake godine, čistači, a ovaj, za grad Karlovac E, smo prije već dobili informacije da se na razini grada zapravo planiralo uključiti u e, zelenu čistku, međutim evo do, do ovog trena nisam uspjela dobiti nekakvu potvrdu da zbilja sudjeluju, ali evo sad tako da ja se nadam da hoće, evo <laughs> iskreno. Bas, taman sam pomislio kako uh, Marija nema reći za dvije, tri emisije materijala, ali ima. naravno, emisije kraj, nažalost, puno pitanja ostalo otvorenih, kao i najava sljedeće emisije, ali imat ćemo to tijekom tjedna. Evo, ukratko samo najavljamo najavimo što će se e, pričati u e, sljedećoj emisiji. Naša sljedeća emisija pada na 21. četvrti, e, budući da je 22. četvrtoga se obilježava Dan planeta Zemlje, mislim da bi bilo ovaj fer da emisiju posvetimo upravo tome. Damire, Marija, hvala lijepo na gostovanju u emisiji. Hvala vam. Lijepi pozdrav. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. radio. Najbolje